Domine, non sum dignus ut intres sub tectum meum, sed tantum dic verbo et sanabitur alma mea. Domine, non sum dignus ut intres sub tectum meum, sed tantum dic verbo et sanabitur anima mea.